ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا Hakika malaika watawaambia wale ambao wamewafisha na wamjidhulumu nafsi zao. Mlikuwa vipi? Watasema, tulikuwa tunaonewa. Watawaambia, kwani ardhi ya Mwenyezi Mungu haikuwa na wasaa wa kuhamia humo? Basi hao makazi yao ni Jahannam, nayo ni marejeo mabaya kabisa إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً isipokuwa wale waliokuwa wanyonge miongoni mwa wanaume na wanawake na watoto wasio na uweza wa hila ya kuongoza njia ya kuhama faulaika asa Allahu an yafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura basi hao huenda Mwenyezi Mungu akawasamehe na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe mwingi wa maghfira wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'ah ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله Wakana Allahu ghafuran rahima, na mwenye kuhama katika njia ya Mwenyezi Mungu hatapata pengi duniani pa kukimbilia na hatapata wasaa, na anayetoka nyumbani kwake kuhama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake kisha yakamfika mauti njiani, basi umethibiti ujira wake kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye maghfira na mwenye kurehemu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na hakika ni wajibu wa Muislamu kuhamia kwenye dola ya Kiislamu, asiishi katika udhalili. Malaika watawauliza wakishakufa. Mlikuwaje hata mkaridhia maisha ya unyonge na kudharauliwa? Na wao watajibu, tulikuwa wanyonge katika nchi hiyo tukionewa. Malaika watawaambia, kwani ardhi ya Mwenyezi Mungu haikuwa kunjufu inawasaa mkaweza kuhama badala ya kuishi katika uonevu? Watu hao wanaokubali uonevu na wao wanaweza kuondoka makao yao yatakuwa ni jahannam. Na hayo ni mashukio maovu kabisa basi Muislamu haimfali kuishi katika udhalili bali aishi na utukufu wake na heshima yake. Juu ya hivyo wanasameheka na adhabu hii wale wasioweza kusafiri miongoni mwa wanaume na wanawake na watoto wasio na nguvu na hawana hila wala hawakupata njia kutoka. Na hao wanatarajiwa kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu na nishani yake Mwenyezi Mungu kusamehe na kukufiria. Anayehama kutafuta njia za kuiwania haki na kuiunga mkono, atakuta duniani kwingi endako ambako maadui wa haki wanahizika. Na atapata wasaa wa uhuru wa makao ya heshima na thawabu na ujira mkubwa. Aliyetoka kwake kuhamia dola ya heshima ambayo ndiyo dola ya Mwenyezi Mungu na mtumewe, kisha yakamdiriki mauti kabla hajafika endako, basi ujira wake umethibiti. Mwenyezi Mungu amemkirimu kwa kujiwajibishia kumlipa ujira wake na kumghufiria na kumrehemu. Nishani yake kughufiria na kurehemu.